วิสุทั้งหลาย ภายในอนาคตเหล่านี้มีอยู่ห้าประการ ซึ่งเธอผู้มองเห็นอยู่ควรแต้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ เพื่อที่จะทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งพิกุส When one considers five future perils, it is enough for him to dwell heedful, ardent, and resolute for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized ก็ภายในอนาคตห้าประการนั้น คืออะไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า บัดนี้ เรายังหนุ่ม ยังเยาว์วัย ยังรุ่นขนอง มีผมยังดำสนิท ตั้งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญคือปฐมวัย แต่จะมีสักคราวหนึ่ง ซึ่งความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ ก็คนแก่ ูกความชรา ครอบงามแล้ว จะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัด ก็ไม่ได้ทำได้ง่าย ๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใครไม่น่าชอบใจ คือความแก่นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบ ปรารบความเพียร พื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ ถึงแล้ว แม้จะแก่เท่า ก็จะอยู่เป็นผาสุกได้ and what five here one reflects thus I am now young a black-haired young man endowed with the blessing of youth in the prime of life. But there will come a time when old age assails this body. Now, when one is old, overcome by old age, it is not easy to attain to the Buddha's teaching. It is not easy to resort in remote lodgings in forests and jungle groves, before the unwished for, undesirable, disagreeable condition comes upon me, let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Thus, when I am in that condition, I will dwell at ease even though I am old พิสุทธิ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือเธอพึงพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า บัดนี้ เรามีอาพาธน้อย มีโรคน้อย มีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอ ไม่เย็นเกิน ไม่ร้อนเกิน พอปานกลางควรแก่การทำความเปลี่ยน แต่จะมีสักคราวหนึ่งซึ่งความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ ก็คนที่เจ็บไข้ทุกความป่วยครอบงำเอาแล้ว จะมาทำในใจ ถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัด ก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยการแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใล้ไม่น่าชอบใจ คือความเจ็บไข้นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียเร็วๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้ว แม้จะเจ็บไข้ ก็จะอยู่เป็นผาสุขได้ Again, one reflects f i r s t I am now seldom ill or afflicted. I possess an even digestion that is neither too cool nor too hot, but moderate, and suitable for striving. But there will come a time when illness assails this body. Now, when one is ill, overcome by illness, it is not easy to attend to the Buddha's teaching. It is not easy to resort to remote lodgings in forests and jungle groves. Before that unwished for, undesirable, disagreeable condition comes upon me, let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Thus, when I am in that condition, I will dwell at ease, even though I am ill. พิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอพึงพิจารณาเห็นจัดแจ้งว่า บัดนี้ข้าวกล้างามดี ก้อนข้าวหาได้ง่าย เป็นการสะดวก ที่จะยังชีวิตให้เป็นไป ด้วยความพยายามแสวงหาอาหาร แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่อาหารหาได้ยาก ข้าวกล้าเสียหาย ก้อนข้าวหาได้ยาก ไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไป ด้วยความพยายามแสวงหาอาหาร และเมื่ออาหารหาได้ยาก ที่ใดอาหารหาง่าย คนทั้งหลายก็จะอพยพกันไปในที่นั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น ความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้น เมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมู่คนการจะทำในใจซึ่งคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลย และการที่จะเสพเสนาสนะ อันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัด ก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใครไม่น่าชอบใจ คือการที่อาหารหายากนี้ จะมาถึงเรา เราจะรีบปรารบความเพียร เพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งช่วยยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้ว จะอยู่เป็นผาสุขได้ แม้ในคราวที่เกิดทุพพิกภัย Again, one reflects thus food is now plentiful. There has been a good harvest, and alms food is abundant, so that one can easily subsist by means of cleaning. But there will come a time of famine, a poor harvest, when alms food is hard to obtain, and one cannot easily subsist by means of cleaning. In a time of famine, people migrate to places where food is plentiful, and living conditions there are congested and crowded. Now, when living conditions are congested and crowded, it is not easy to attain to the Buddha's teaching. It is not easy to resort to remote lodgings in forests and jungle groves. Before the unbished for undesirable, disagreeable condition comes upon me, let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Thus, when I am in that condition, I will dwell at ease even in a famine วิสุทธ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก ก็ในบัดนี้ คนทั้งหลาย สมัครสมานชื่นบานต่อกัน ไม่วิวาทกัน เข้ากันได้ดุดดั่งนมผสมกับน้ำ มองดูกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แต่จะมีสักคราวหนึ่ง ที่ภัย คือโจรป่ากำเริบ ชาวชนบทคู่ขึ้นอยู่ในอาณาจักร แต่กระจัดกระจาย แยกย้ายกันไป เมื่อเป็นเช่นนี้ที่ไหนปลอดภัย คนทั้งหลายก็อพยพกันไปในที่นั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น ความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คน ก็จะมีขึ้น เมื่อมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนการจะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัด ก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้น จะมาถึงเรา เราจะรีบทำความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียเร็วๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้ว จะอยู่เป็นผาสุขได้ แม้ในคราวที่เกิดโจรภัย Again one reflects thus people are now dwelling in concord harmoniously without disputes blending like milk and water viewing each other with eyes of affection But there will come a time of peril, of turbulence, in the wilderness, when the people of the countryside, mounted on their vehicles, flee on all sides. In a time of peril, people migrate to places where there is safety, and living conditions there are congested and crowded. Now, when living conditions are congested and crowded, it is not easy to attend to the Buddha's teaching. It is not easy to resort to remote lodgings in forests and jungle groves before the unfished for, undesirable, disagreeable condition comes upon me. Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Thus, when I am in that condition, I will dwell at ease, even in the time of peril. พิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก สงสามกีปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน อยู่เป็นผาสุขแต่จะมีสกราวหนึ่งที่สงแตกกัน เมื่อสงแตกกันแล้ว การจะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลย ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใคร ไม่น่าพอใจนั้น จะมาถึงเรา เราจะรีบทำความเพียร เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุข แม้ในคราวที่สงแตกกัน Again, One reflects thus: The sangha is now dwelling at ease, in concord, harmoniously, without disputes, with a single recitation. But there will come a time there will be a schism in the sangha. Now, when there is a schism in the sangha, it is not easy to attend to the Buddha's teaching it is not easy to resort to remote lodgings in the forest and jungle groves before that unwished for, undesirable, disagreeable condition comes upon me. Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Thus, when I am in that condition, I will dwell at ease, even though there is schism in the sangha. ภิสุทั้งหลายภายในอนาคตห้าประการเหล่านี้แหละ ซึ่งเธอผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ These pickles are the five future pearls, considering which it is enough for one to dwell heedful, ardent, and resolute for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved. for the realization of the as yet unrealized การทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย อีกในยะหนึ่ง the future perils พิสุทั้งหลายภายในอนาคตเหล่านี้ มีอยู่ห้าประการ ซึ่งเธอผู้อยู่ป่า มองเห็นอยู่ ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว Pickles when a flawless dweller considers five future perils it is enough for him to dwell heedful, ardent, and resolute for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized ภายในอนาคตห้าประการนั้นคืออะไรบ้างเล่า คือเธอผู้อยู่ป่าในกรณีนี้ ควรพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งว่า บัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่า งูพิษ หรือมแมลงป่องหรือตะขาบ จะพึงขบกัดเราผู้อยู่ผู้เดียวในป่า การตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น อันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เรา เราจะรีบทำความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วดังนี้ And what five? Here, a forest dweller reflects thus: I am now dwelling all alone in the forest, but while I am living here, a snake might bite me, a scorpion might sting me, or a centipede might sting me. Because of that, I might die which would be an obstacle for me. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized พิสุทธ์ทั้งหลายก็อื่นยังมีอีก เราอยู่ผู้เดียวในป่า ก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่า เราอาจจะพลาดตกหกล้มบ้าง อาหารที่เราบริโภคแล้ว อาจจะเกิดเป็นพิษบ้าง น้ำดีของเรากำเริบบ้างเสมหะของเรากำเริบบ้าง หรือธาตุลมของเราอาจจะกำเริบบ้าง การตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น อันตรายอันนั้นน จะพึงมีแก่เราเราจะรีบปรารกความเปลี่ยนเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสีย ดังนี้ Again, a forest dweller reflects thus: I am now dwelling all alone in the forest, but while I am living here, I might trip and fall down. All the food that I have eaten might harm me. All my bowel, or phlegm, or sharp winds might become agitated in me. Because of that, I might die, which would be an obstacle for me. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized พิสษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก เธอผู้อยู่ป่า พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า บัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่า ก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าอาจจะพึงมาร่วมทางกัน กับด้วยสัตว์ทั้งหลาย มีสิง เสือโครง่ง เสือเหลือง หมี หรือเสือดาว สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น จะพึงปลิดชีพเราเสีย การตายของเรา จะพึงมีได้เพราะเหตุนนั้น อันตรายอันนั้น จะพึงมีแก่เรา เราจะรีบปรารบความเพียร เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้ง ในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสีย Again a forest dweller reflects thus I am now dwelling all alone in the forest but while I am living here I might encounter wild beasts such as a lion a tiger a leopard a bear or a hyena and they might take my life. Because of that I would die, which would be an obstacle for me. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized พิสุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีก คือเธอผู้อยู่ป่า พึงพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งว่า บัดนี้ เราอยู่ผู้เดียวในป่า ก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่า อาจจะพึงมาร่วมทางกัน กับด้วยพวกคนร้าย ซึ่งทำการจจรกรรมมาแล้ว หรือยังไม่ได้ทำก็ตาม พวกคนร้ายเหล่านั้น จะพึงปลิดชีพเราเสีย การตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น อันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เรา ถ้าใครเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียดังนี้ Again a forest dweller reflects thus I am now dwelling all alone in the forest But while I am living here, I might encounter hoodlums, escaping a crime or planning one, and they might take my life. Because of that, I would die, which would be an obstacle for me. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. พิสุทธิ์หลายข้ออื่นยังมีอีก เธอผู้อยู่ป่า พึงพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่า พวกมนุษย์ดุร้ายก็มีอยู่ในป่า พวกมันจะพึงปลิดชีพเราเสีย การตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนนั้น อันตรายอันนั้นจะพึ่งมีแก่เรา เราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อกระทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสีย ดังนี้ Again a forest dweller reflects thus I am now dwelling all alone in the forest but in the forest there are wild spirits and they might take my life. Because of that, I would die, which would be an obstacle for me. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. พิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้แหละ ซึ่งเธอผู้อยู่ป่ามองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ เพื่อทำให้ถึงในสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง เสียโดยเร็ว These pickles are the five future pearls, considering which It is enough for a forest dweller to dwell heedful, ardent, and resolute for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized.